Ardi Aquino, Gustavo Mel Comics Podcast! Now our other artist for this afternoon, uh, original comic uh, artist, the Takaki, comics illustrator for comic strips and series known for Kiko Machine, uh, Mr. Manix Abram. Uh, good afternoon. Gusto ko lang ikwento sa inyo na uh, laking salamat ko na in-invite niyo ako dito. Kasi gusto kong i-share sa inyo yung love ko for comics at storytelling. Lagi nga sinasabi kanina sa mga talk, napaka-importante ng storytelling. Sinabi nila Sir Arnold, sinabi nila Harvey, lahat. Napaka-importante ng pagkakwento talaga. So gusto ko muna magkwento sa inyo na bata pa lang ako, pangarap ko kasi talaga maging artist lang. Hindi ko alam kung anong klaseng artist, painter or ano. Basta gusto ko artist talaga. So, nung nakachamba ako sa fine arts, nung makapasok ako sa fine arts nung college, parang lahat kami artist mode talaga nun. Tapos, i-picture niyo yung itsura naming lahat, mga mga artists. Alam niyo yung mga artists na estudyante, di ba? Naka-black lagi, may goatee, long hair. Ayan. Tapos, hindi ka, hindi ka tatawa kasi artist kayo. Eh. Ayan. So, ganun kami lahat nung first year kami. Hindi kami tumatawa kasi artist kami. Lagi kaming seryoso ngayon. Ganyan lang kami. Oh, lahat lagi kami nag-iisip ng art. Ayan, eh, hindi kami tatawa talaga. And so lahat kami ganun. Lahat kami mga fine arts, umuupo sa likod ng klase, ng classroom. Basta fine arts ka sa likod ka lagi ng classroom. Ayan. Kapit-tabi kami ganyan. Tapos meron kaming isang kaklase na sobrang nakakatakot yung itsura niya. Basta yung itsura niya, parang pag nakita ka niya, sa ka lang niya bigla, ganun. <laughs> Parang ganun yung yung peg ng mukha niya, gano'n. Pero pauwi naman siya, ganyan. Pero nakakatakot talaga siya. Hindi kami makalapit sa kanya, takot na takot kami sa kanya. Anyway, isang araw, kinausap ko lang siya, nakipagkwentuhan ako sa kanya. Tapos, kinento niya sa akin na buong high school life niya pala, tsaka konting college life. Ano siya, satanista. As in, devil worshipper siya. Tapos dun sa kwarto niya, meron siyang malaking-malaking pentagram. Alam niyo yung pentagram, di ba? Yung star na baliktad. Tapos may naka-superimpose doon na drawing ng ulo ng kambing. Yung mga usual na pang satanista talaga. Tapos may mga symbol-symbols na weird, ganyan. Tapos gabi-gabi nagdadasal talaga siya sa puhon ng kadiliman. Tapos meron mga kandila na ganyan. O nung isang gabi, habang nagdadasal siya sa Prince of Lies, <laughs> yung isang kandila bigla raw lumutang, tapos lumapit sa mukha niya. Hindi siya lasing, hindi siya addict. Talagang lumutang daw talaga yung kandila. Tapos sa sobrang takot niya, kinabukasan, sumali siya sa Youth for Christ. Tapos buong college life namin, lagi siya may cruise dito. <laughs> Nakakatakot siya, pero may cruise siya. Alam mo, mabuhay na siya na tao. Tapos gulat na gulat ako na, shit, grabe, trauma ng totoo. Hindi ang totoo ko, ito ba to? Tapos ito ko nakita na, ang dami-dami-daming mga ganyang kwento sa paligid natin. Kailangan mo lang makuha. Dapat magaling kang, dapat para sponge yung utak mo eh. Nakuha ka ng kuha ng kwento sa paligid mo. Kasi yan ang magiging material mo sa lahat ng gagawin mo. Kahit anong gagawin mo, comics, animation, sasayaw ka, gagawa ka ng tula. Saan ka kukuha ng material? Diyan, sa paligid tandaan mo lagi na dami, dami, dami, daming kwento dyan sa paligid. Kung anong trip mo, lagi may kwentong ganyan sa paligid mo. Kailangan mo lang, kailangan magaling kang kumuha. Ayan. Tapos, minsan, dati nagturo ako sa, nag-lecture ako sa isang school, dyan sa may Taft, tungkol sa paggawa ng comics. Tapos yung isang estudyante na babae, in-invite niya yung boyfriend niya na mag-sit in sa class. So nag-sit in nga yung lalaki, pumayag ako. Tapos nagulat ako kasi yung babae nakakandong dun sa boyfriend niya habang nagle-lecture ako. So nakaupo yung lalaki dyan, tapos yung estudyante na girl, nakakandong dun sa boyfriend niya, tapos nag-drawing silang ganyan yung lalaki, nakayakap pang ganyan sa bewang, tapos, oh, galing-galing mo naman, babe. <laughs> Tapos ako, hindi ako makatingin sa kanila kasi grabe yung pag-iibigan nila. Talagang nahawakin nila ang lahat. <laughs> Silang pakialam sa amin, malawa nilang isa't isa. Tapos gulat na gulat ako na, grabe hardcore to ah. <laughs> lahat kami na-OP sa kanilang dalawa. Kasi eh, grabe, intense talaga. So iniisip ko, paano kaya kung prof ako na, na matanda na ayaw ko ng mga ganun. So pag uwi ko, kinomics ko yun, gumawa ko ng comics. Kung paggawa ko ng comics, kukuha ko ng totoong story na nangyari sa paligid tapos ina-exaggerate ko. And so gumawa ko ng comics na merong dalawang magkakandungan. And so may teacher nagtuturo. And so the Infinite Series siya, I will take may magkakanto ka na naman kayo sa klaseng to. Ano ba tingin niyo dito sa classroom, ha? Cabaret? Diyos me. Ma'am? Eh kung ako kaya yung may kakandungan sa harap niyo habang nagtuturo, ha? Gusto niyo, ha? Hoy, Enriquez, punta ka dito. Po, ma'am. Punta ka dito, sabi. Oh, ayan, ganyan. Gusto niyo, ha? Oh, lambikin mo ako. Ma'am, mag-drop na po ako, ma'am. Gusto. So, ganun lang yung pagawa ng comics na ito is ito talaga, ito eh, totoo nangyari. Na, Tapos kung makita niyo yung drawing ko, parang gago lang eh, parang wala lang. <laughs> Outline lang, tapos nilagay mo ng mukha. Dahil ka nagtatanong, artist ka ba talaga? <laughs> Pero dahil nga ang comics ay storytelling, doon ako nagpo-focus sa facial expressions. Napaka-important sa akin ng facial expressions ng characters. Minsan, ang tagal-tagal-tagal-tagal kong nagdo-drawing sa isang maliit na mukha lang ng tao, kinukuha ko lang yung perfect na expression ng mukha bunganga niya, yung perfect na angle ng smile niya. Zinuzoom ko talaga sa Photoshop, lalagay ko konti pitik na gano'n. Para lang makuha ko niya 15% na malungkot siya na medyo masaya. Ganyan. So napaka-important sa akin ng expressions. Tapos sa mga nakakuha ng material para sa mga kwento, lagi akong nakikinig sa stories ng mga hindi ko kilalang na tao. Napakinggan ko yung kwento ng mga strangers. Diba? Pag nakaupo ako dyan, dami-dami kong kinuha kwento ng mga taong nasa paligid ko na hindi ko kilala. Tapos sinusulat ko lang sa maliit kong notebook. So dati may nakasabay ako sa jeep. Sumakay ako, ng, sumakay ako ng jeep. Meron ako nakatabing dalawang magjowa. Tapos yung lalaki, sinasabi niya, I love you. Pero yung babae, kung ano-ano-ano yung sinasabi, para lang hindi niya sagutin yung lalaki. Tapos nag-aaway na sila. Tapos sinusulat ko sa notebook yung dialogue nila. Bilis-bilis ko magsulat. Kunyari hindi ko sila pinapakialaman. Pero sinusulat ko yung, yung usapan nila. Tapos in-exaggerate ko lang. So sabi ng lalaki, mahal mo pa ba ako? Sabi ng girl, ano ba naman klaseng tanong yan? A serious one, just answer please. But what kind of, gusto ko lang naman marinig sagot mo. Why are you even asking me that? Hindi naman basta, eh ba't di mo lang sagutin? Paano ba naman ako sasagot sa tanong na hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang tanongin? magtimala sa babae. Hindi, at sino ka ba in the first place? Kanina pa ako sinusundan. Wala lang, just wanted to hear. So, talagang totoo po yan to, tapos twist to talaga, exaggerate. Tapos noong college ako, meron kaming super yaman na kaklase. Tapos kinikwento niya sa akin na yung nagpa-family reunion sila, yung lola niya na mayaman, namibigay ng pera sa mga apo. So, kinomics ko yung kwento nila. Ay, ang lalaki na bigla ng mga apo ko. Oh, ilang taon ka na? 8 po, Lola. 8, oh my God. Oh, 8,000. Yay! Thank you, la. Oh my God. And you, ilang taon ka na nga? 10, Lola. Wow, oh, 10,000. Yay! Oh my God, oh my God, oh my God. Oh, ikaw, ilang? Wait, 10, Lola. I inday, pahingin ng para sumisikip. Lola, 10 po, Lola. Inday, inday. Tapos biglang, no! Williams, Ito, last step na. Uh, isa sa mga gusto kong ipakita sa comics ko, lagi, uh, as much as possible, na ang yaman-yaman-yaman ng kultura natin dito sa Pilipinas. Gustong gusto ko yung mga kwento natin dito sa bansa. Para sa akin, ah, ang dami-dami-dami natin pwedeng ikwento. So, ito yung lagi kong nilalabas sa comics ko. Sabi ng isa, ang galing no, may paniniwala pala na ano, kung ano yung suot mo, pag namatay ka, yun ang suot mo pag nagmulto ka, ganun. Ah, oo, tapos yun yung damit mo forever. Wala lang, weird, no? <laughs> Paano kaya kung mamatay ka sa isang costume party, no? Wild. Tapos, ikaw, ikaw, punta ka namin itong puta ka ng Filipino party, di ba? Ah, I'm sorry, I'm sorry. So, nagmumulto ka na naka-Philly costume. So, dito natin may dito na mapatawa mo yung audience, pero mapaisip siya na, oh nga, no, ang dami natin mga ganitong paniniwala. Tapos, sorry, nagmura ako. <laughs> o, tungkol sa pagmumura, uh, magmumura muna ako, pero for academic purposes naman. So, hayaan na lang muna ako. Sabi ng isang particular writer na idol ko, si June Cruz Reyes, ang pagmumura, galing yan sa yung minumura mo, inaalis, ay, inaalis mo ng value yung isang tao kaya minumura mo siya. Ginagawa mo siyang mura. Yan. Wala kang sa-isa, wala kang kwenta. Pangit mo ang baho mo. Yan. Nabawasan siya ng value. Yan. Kabaligtaran niya ay pagmamahal. Nilalagay mo siya ng value. Siya, ang pogi mo talaga. Ah, bait-bait mo, napaka-responsible. Yan. So, nagkaka-value siya. Yan. So, pagmumura at saka pagmamahal. So, dati, minumura mo ang tao pag gusto mo siyang i-degrade, gusto mo siyang bawasan ng value. Pero through the years, pag nag-observe ka, nakakatuwa kasi may kita mo ngayon na minumura mo na yung tao para madagdagan yung value niya. Kasi pag nakita mo yung isang kaibigan mo, anong una mo sinasabi? Mumurahin mo mo siya, eh, di ba? Oy, gago, tangin, sa ka! Parang ganun eh. Tapos, pag mas masakit yung mura, mas close kayo, tangin na ako, sa ka, ka, hindi ka sabihin text na. Parang galing kasi, Parang uh, sarap eh, pag pinag-aralan mo yung lingwahe natin kung paano tayo magsalita. Ang ganda, ganda, ganda, ganda, ang galing, galing, galing. Kailangan mo lang maging observant, kailangan may parang sponge yung utak mo. Ito yung mga bagay na nararanasan ng lahat, hindi, hindi lang masyadong napapansin. Eh, ikaw bilang storyteller, ito yung mga kunin mong bagay. And tapos tapos sa pagmumura, ito last story na. Hindi yung pinsan ko, nag-drive sa may katipunan, medyo traffic-traffic na. May nakagit-gitan sa isang kotse din bad trip sila. Nagbaba ng bintana yung isang kotse, sinigawan niya yung pinsan ko. Sabi niya, Oy, putak na mo! Yung pinsan ko na bad trip. Nagbabangan siya ng bintana. Sabi niya, Oy, ang pangit mo! Sumalis na siya. Tapos <laughs> kung isipin mo, sino yung mas nasaktan sa kanilang dalawa? Doon sa sinabi ng isa, putang ina mo, o ang pangit mo. <laughs> sino yung titingin sa salamin sa gabi at iisipin na, Maraming salamat ng mensahe. so ito mga bagay na ang dami-dami-dami nangyayari sa atin. Hindi-hindi ka mauubusan ng material. Nandyan yan sa paligid. Kailangan mo lang maging parang sponge lang lagi yung, yung utak mo. Kuha ka lang ng kuha ng kuha ng stories. Wala kang excuse na, ah, shucks, wala mo iisip. Ang dami-dami-dami sa paligid. Kailangan mo lang maging observant. Ayan. So, maraming maraming salamat po. Sana may natutunan ah, uh, kayo. Mamaya may panel pa kami. And at this point,